Well, it's good to see you tonight. Znowu dobrze was widzieć. Before we get started tonight, zanim rozpoczniemy tego wieczoru, I want to read a little text that I received from one of my children. Chcę wam przeczytać e, wiadomość tekstową, którą otrzymałem od jednego z moich e, dzieci. It's going to become a prayer request. To jest e, taka prośba modlitewna. But I, I think it's a good illustration of how simple our faith is ale chcę to przeczytać, żeby nam pokazać, jak prosta jest nasza wiara. Uh, my daughter writes me and says, two days ago, uh, my granddaughter was asking about how to become a child of God. Moja córka pisze, dwa dni temu jej córka, czyli moja wnuczka, zapytała, w jaki sposób może stać się dzieckiem Boga. And then at bedtime she told us that in the bathroom she told God that she trusted Jesus. A później, e, gdy już był czas kłaść się spać, powiedziała nam, że w łazience powiedziała Bogu, że zaufała Jezusowi. And wanted forgiveness from her sin. I prosiła go o przebaczenie jej grzechów. But that she wasn't exactly sure that it worked. Ale nie była pewna, czy to zadziałało. Because she still felt like she might not know God was real. Ponieważ e, nadal czuła się, że nie, nie, nie ma takiego wrażenia, że Bóg jest żywy, realny. Isn't that how we've all felt at some point in our walk with God? Czy nam wszystkim nie przydarzały się takie chwile w naszym chodzeniu z Bogiem? But she goes on to say, but she had spent, but that she had spent many nights under the covers asking God to help her believe that He is real. Ale potem ona mówi dalej, że spędziła wiele nocy y, pod y, kołdrą, prosząc Boga, żeby pomógł jej uwierzyć, że On jest prawdziwy. Now, before I read the last line, I zanim przeczytam ostatnią linijkę tego, tej wiadomości, how would you have answered my granddaughter? Jak byście, y, co byście poradzili mojej wnuczce? Let me read what my daughter wrote. I przeczytam wam, co moja córka napisała. I told her the story of Opowiedziałam jej historię o Lord, I believe, help my unbelief. Panie, wierzę, pomóż memu niedowiarstwu. And she asked, would you please be praying for her today? I poprosiła mnie, żebym się o nią dzisiaj pomodlił, o jej wiarę. I, I think we've all been in times, at times, Myślę, że wszyscy przechodziliśmy przez takie okresy w życiu, where we needed, we wanted God to show himself in a real tangible way. Że chcieliśmy, żeby Bóg nam się w jakiś sposób objawił w taki realny, namacalny sposób. And if he had done that, our faith wouldn't have been faith, it would have been sight. Ale wtedy nasza wiara nie byłaby wiarą, tylko oglądaniem. But uh, tangibly, how does God show himself real every day? Ale y, w jaki namacalny sposób Bóg objawia się nam i to każdego dnia? I'm going to take you to scripture. Wezmę e, naukę z Pisma w tym temacie. Uh, because if you go to Psalm 19, jeśli otworzymy Psalm 19, all you have to do is look at the first verse. Wystarczy spojrzeć na jego pierwszy wiersz. It says the heavens are telling the glory of God and their expanses, declaring the work of his hands. Czytamy tutaj, że niebiosa ogłaszają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło jego rąk. All you have to do is go out at night. Wystarczy wyjść na zewnątrz w nocy and look at the stars i spojrzeć na gwiazdy and ask the question, i zadać sobie pytanie, how did they get there? skąd one się tam wzięły? Because there is a wise answer and there's a stupid answer. Ponieważ jest na to pytanie mądra odpowiedź i jest też głupia odpowiedź. Let me start with a stupid answer first. Zacznijmy od głupiej odpowiedzi. Uh, nothing plus uh, nobody equals everything that you see. Nic plus nikt równa się wszystko, co widzimy. That makes a lot of sense, doesn't it? To jest logiczne, nieprawdaż? Because <laughs> that's what the atheist believes. Tak wierzą ateiści. That's what the evolutionist believes. W to wierzą ewolucjoniści. They can look at everything that we see around us patrzą na wszystko, co nas otacza. And conclude that it, wow, it just came into being. I dochodzą do wniosku, że to wszystko zaistniało. Or you can say there must be a God out there who put it all into place. Albo druga odpowiedź na tamto pytanie brzmi, że jest Bóg, który to wszystko stworzył. And he has told us about himself. I ten Bóg objawił nam siebie. And this book here has told us about himself. I w tej księdze możemy przeczytać to, co Bóg o sobie powiedział. Uh, which one takes more faith? Która z tych rzeczy wymaga większej wiary? To believe there's a God whom you can't see who put everything in place. Czy fakt, że istnieje Bóg, którego nie można zobaczyć, ale który jest stwórcą wszystkiego, co istnieje. Or to believe that there is spontaneous generation when they're out of nothing at all, no matter at all. Czy też wierzyć, e, że z niczego nagle powstało to wszystko. As a former scientific student who tried to believe that insane way of thinking. Jako e, były student E, który próbował uwierzyć, że wszystko powstało z niczego. Uh, I can say that it's more illogical to believe that in a vacuum that something could be created spontaneously. Mogę stwierdzić, że dużo trudniej jest e, wierzyć, że w pustce, w nicości zaistniało coś. Right. I just had to tell you the story so you'll pray for my granddaughter. I mówię tylko o tym po to, żebyście przyłączyli się do tej modlitwy o moją wnuczkę. I, I think this one is about six years old. Ma około sześciu lat. So, she's young, but she's interested in knowing God. Jest tak młoda, a już ciekawi ją poznanie Boga. All right. I can't believe that we've been together for three nights already. Trudno uwierzyć, że to już nasz trzeci wspólny wieczór. And we're about halfway through our study of the attributes of God. Jesteśmy w połowie naszego rozważania Bożych atrybutów. Tonight we want to look at God as the God of peace. Dzisiaj e, chcemy przyjrzeć się Bogu, który jest Bogiem pokoju. And I like to keep reminding you that uh, unity is an attribute that we have to keep in mind. It's the first attribute that we studied. I wciąż przypominam nam o tym pierwszym atrybucie Boga, którym jest jedność. Uh, because unity reminds us that God's many attributes all work together harmoniously and compatibly at the same time. gdyż jedność Boga mówi nam o tym, że wszystkie Boże cechy, wszystkie Boże atrybuty w harmonii współdziałają w każdym jednym momencie. And then as we begin, just look at that bottom statement up there. I ponownie spójrzmy na to y, zdanie na dole. Our sovereign, independent, omnipotent, truthful, faithful God of unity – suwerenny, niezależny, wszechmocny, niezmienny Bóg jedności operates in harmony with all of his attributes all of the time. Działa w harmonii ze wszystkimi swoimi atrybutami przez cały czas. But it's comforting to know uh, that if he is a holy and spiritual God, i jakąże dla nas pociechą jest fakt, że on jako święty i duchowy Bóg. That even though he's angry with sin, że chociaż gniewa się z powodu grzechu, his anger does not ex, uh, keep him from extending his grace toward us. Jego gniew nie powstrzymuje go od okazywania jego łaski. A, a God that doesn't have mercy and love and grace Bóg pozbawiony miłosierdzia i łaski would not extend his grace toward us to know him forever. Nie mógłby okazać nam miłosierdzia i łaski i miłości, dzięki której możemy go poznać i żyć z nim na zawsze. All right, so as we begin our study on the peace of God, zaczynając więc rozważanie Bożego pokoju, we want to begin to see the integration of the unity of God in the study of this attribute widzimy, jak jedność Boga jest pomocna w naszym zrozumieniu tego e, atrybutu Boga, jakim jest pokój. So part of understanding peace comes from understanding the relationship between wrath and grace. Częścią zrozumienia pokoju jest nasze właściwe zrozumienie połączenia w Bogu Jego gniewu i Jego łaski. And if we're going to understand peace and how the integration of wrath and grace is going to help us to understand peace, i aby zrozumieć w jaki sposób gniew i łaska Boża prowadzi nas do zrozumienia pokoju Bożego, then we need to begin by defining the word peace. Musimy zacząć od zdefiniowania pojęcia pokoju. I tak naprawdę nie interesuje mnie ani angielska, ani polska słownikowa definicja słowa pokój. I care about the Hebrew and the Greek because that's going to define our understanding of this word. Raczej interesuje mnie język grecki i hebrajski, które definiują Boży pokój. So one of the ways to define peace in the Hebrew and the Greek a więc jednym ze sposobów zdefiniowania pokoju w języku hebrajskim czy greckim is the absence of conflict or hostility. Jest y, mm, możemy powiedzieć, że pokój to brak y, konfliktu, brak jakiejś nieprzyjaźni. But when we look at that Hebrew word shalom, gdy spojrzymy na hebrajskie słowo shalom, that's only part of the meaning to jest tylko jedno ze znaczeń tego słowa. It gives us a good start to see peace as the absence of hostility. I to jest dobry początek, aby zobaczyć, że pokój to brak konfliktu. But shalom in Hebrew also carries the idea of a restoration of a broken relationship. Natomiast to słowo shalom w języku hebrajskim niesie w sobie też konotację odbudowy zerwanej czy zniszczonej relacji z drugą osobą. So with the idea of shalom, a więc ta idea pokoju, shalom, there was the idea that there was once harmony, y, odnosi się do faktu, że była kiedyś jakaś harmonia, but that harmony was broken, która została zachwiana, złamana, And there was something that restored the relationship back to where it should have been and was at the beginning. Ale następuje e, odbudowa tej relacji i tej harmonii do miejsca, w którym wcześniej ta harmonia istniała. The Jews used to greet each other with shalom. Żydzi y, używali tego słowa shalom jako słowa powitania. And what they were doing when they greeted each other with shalom i to, co chcieli przekazać, gdy witali się, mówiąc shalom, was to say more than there's an absence of hostility be between us, y, to to, że nie tylko nie ma między nami jakiegoś konfliktu czy nieprzyjaźni, but with, instead was communicating there is a completeness in our relationship, a soundness, a wellness that exists. Ale E, chcieli powiedzieć, że ich relacja jest dobra, że jest pozytywna, że jest zdrowa, że mają ze sobą jakąś bliską relację. Now that understanding of shalom i takie zrozumienie słowa shalom is going to help us to understand not only that God is a God of peace, pomoże nam w zrozumieniu faktu, że Bóg jest nie tylko Bogiem pokoju, but is also going to help us to understand the salvation that God has given to us. Ale to również pomoże nam w lepszym zrozumieniu zbawienia, które Bóg nam ofiarował. And I want us to turn to Romans chapter 5 verse 1. I chciałbym, abyśmy teraz otworzyli list do Rzymian, pier, piąty rozdział, i spojrzeli na wiersz pierwszy. I want you to see the result of justification in the Christian's life. Y, spójrzmy na y, rezultat usprawiedliwienia w życiu chrześcijanina. It says, therefore having been justified by faith. Czytamy tutaj, że usprawiedliwieni zatem z wiary And I can't help but stop and just repeat the definition of justification to you. I koniecznie musimy się tu zatrzymać i przypomnieć sobie definicję usprawiedliwienia. Because uh, the definition of justification is often forgotten and misunderstood by the Christian. Ponieważ wielu chrześcijan zapomina albo w ogóle nie rozumie, y, czym jest usprawiedliwienie. It's a legal term. To jest y, termin prawniczy. That means to be declared righteous. Który oznacza publiczne ogłoszenie kogoś jako sprawiedliwego, niewinnego. It's a verbal affirmation of a reality. Jest to werbalne potwierdzenie rzeczywistości. It just means that God looks at you differently when he declares you righteous than before he uh, declared you righteous. Co oznacza, że Bóg patrzy na nas w inny sposób po tym, jak ogłosi nas sprawiedliwymi, niż wcześniej, zanim to uczyni. Coupled with our understanding of righteousness from last night, zeszłego wieczoru przyglądaliśmy się sprawiedliwości Boga. The righteousness you possess as a believer, as a justified Christian. I sprawiedliwości, która jest naszym udziałem jako wierzących is a righteousness that is declared or conferred by declaration upon you. To jest sprawiedliwość, która stała się naszym udziałem dzięki temu, że została nam udzielona przez Boga i Bóg ogłosił, żeśmy sprawiedliwi. And that results in a promise from God to rescue you from his eternal wrath in the future. A z tym wiąże się Boża obietnica zachowania nas ochronienia nas przed nadchodzącym gniewem Boga. And it's also the promise to make you fully righteous when you see Jesus. I co więcej, wiąże się z tym Jego obietnica uczynienia nas w pełni sprawiedliwymi, gdy zobaczymy Jezusa. And you'll remember the verse that was used last night to remind us that our final righteousness awaits the time when we look upon Jesus. Pamiętacie, wczoraj czytaliśmy ten wiersz, który mówi o tym, że pełnia naszej sprawiedliwości y, stanie się naszym udziałem, gdy ujrzymy Jezusa. In that verse is 1 John 3:2. To jest pierwszy list Jana 3:2. When we see him, we will be like him. Gdy go zobaczymy, będziemy do niego podobni. But for right now we have been declared righteous by our faith. Ale już teraz zostaliśmy uznani przez Boga za sprawiedliwych dzięki naszej wierze w Jezusa. And then it, the result is seen in the second half of the verse. I rezultat tego usprawiedliwienia widzimy tutaj w drugiej części tego pierwszego wiersza z piątego rozdziału listu do Rzymian. We have peace with God through the Lord Jesus Christ. Mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. We have shalom with God through our Lord Jesus Christ. Dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy pokój, shalom z Bogiem. We are made well with God through our Lord Jesus Christ. Dzięki Panu Jezusowi, Panu Jezusowi przez Jezusa Chrystusa nasza relacja z Bogiem jest dobra. And we are no longer hostile with God. Nie jesteśmy już wrogami Boga. And by the way, when we talk about hostility with God, i e, gdy mówimy o wrogości wobec Boga, the focus is not our hostility with God, to nie tak bardzo skupiamy się na naszej wrogości wobec Boga. The focus is God's hostility toward us. Ale raczej na, na wrogości Boga wobec nas we weren't angry with God and therefore we sinned. To nie dlatego, że byliśmy zagniewani na Boga i dlatego grzeszyliśmy. We sinned through our forefather Adam and Eve. Raczej grzeszyliśmy z powodu naszej grzesznej natury przekazanej nam od naszego praojca Adama i Ewy. And God has been mad and angry at us ever since. I z tego powodu od tamtej pory Bóg gniewa się na człowieka. But he settled his anger. Ale Bóg rozwiązał problem gniewu. He sent his son to do something we couldn't do. Posłał swojego syna, aby zrobił coś, czego my nie mogliśmy zrobić. And he gave the gift of eternal life. I dał nam dar wiecznego życia. To those who believe in Jesus work on the cross. Wszystkim, którzy ufają dziełu Jezusa Chrystusa dokonanemu na drzewie krzyża. But when it says that we have peace with God in verse 1, i gdy czytamy tutaj w tym pierwszym wierszu, że mamy pokój z Bogiem, reminding us that God is no longer hostile toward us. To przypomina nam, że Bóg już nie jest do nas wrogo nastawiony. I want you to notice in the rest of Romans 5 Zwróćcie uwagę na pozostałą część tego piątego rozdziału listu do Rzymian. How many times Paul reminds us that God was hostile toward us and yet he chose to love us in spite of that hostility. Ile razy w tym fragmencie apostoł Paweł przypomina nam, jak Bóg gniewał się na nas, a mimo tego wybrał nas w Jezusie Chrystusie. In verse 6. W wierszu szóstym na przykład. For while we were still helpless at the right time, Christ died for the ungodly. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. We didn't do anything. My niczego nie zrobiliśmy. Christ did something. Ale Chrystus czegoś dokonał. In verse 8. Wiersz 8. God demonstrates his own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Bóg natomiast dowodzi swojej miłości względem nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Again, we didn't do anything. Christ did something for us. Ponownie, to nie my czegoś dokonaliśmy, ale to Chrystus dla nas coś uczynił. And then verse 9, which ties us in with verse 1. I wiersz dziewiąty, który ściśle wiąże się z pierwszym wierszem tego rozdziału. Much more than having now been justified or declared righteous by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni Jego krwią, zostaniemy przez Niego uratowani od gniewu. And then maybe the pinnacle uh, of this idea of peaceful reconciliation with God is verse 10. A szczytem tego pojednania z Bogiem i pokoju, który jest tego rezultatem, jest wiersz 10. Says, for if while we were enemies we were reconciled to God through the death of his son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej jako pojednani zostaniemy uratowani przez Jego życie. And so we see uh, uh, in the integration of these three attributes um, how the unity of God is on display. Widzimy więc tutaj zjednoczenie tych trzech Bożych atrybutów, które pomagają nam lepiej rozumieć jedność Boga. Because when God's wrath is confronted by God's grace in the gospel, ponieważ kiedy Boży gniew zostaje skonfrontowany z Bożą łaską w Ewangelii, the result is divine peace. Rezultatem jest Boży pokój. God makes peace with us. Bóg czyni pokój z nami. His hostility toward us is ended. Jego wrogość wobec nas ulega zakończeniu. This is divine peace. To jest Boży pokój. But there's a, an additional element that needs to uh, complete our understanding of God's peace. Ale jest jeszcze jeden element istotny do zrozumienia tej idei Bożego pokoju. And this additional element is found in 1 Corinthians 14. I ten niezbędny dodatkowy element, który uzupełnia nasze zrozumienie Bożego pokoju, znajduje się w pierwszym liście do Koryntian, w 14 rozdziale i wiersz 33. And we see this in verse 33. Spójrzmy razem na ten 33 wiersz 14 rozdziału. And we need to put 1 Corinthians 14 in context. I znowu y, najpierw y, przypomnijmy kontekst tego 14 rozdziału listu do Koryntian. And really in this context uh, it begins in chapter 12. Y, kontekst tego, tego fragmentu rozpoczyna się już w 12 rozdziale tego listu. Because chapters 12 through 14 ponieważ rozdziały od 12 do 14 are dealing with correcting a problem that's found in the Corinthian church. Zajmują się korygowaniem problemu, który istniał w zborze w Koryncie. And specifically in chapter 14 i szczególnie w 14 rozdziale it's dealing with the issue of the abuse of tongues. Widzimy y, tam chaos w trakcie nabożeństwa z powodu niewłaściwego używie, używania daru mówienia językami. I don't want to go deep into the controversy. I nie chcę wchodzić w tą kontrowersję. But I want us to notice something uh, in verses 27 through uh, 29. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, co się dzieje w wierszach od 27 najpierw do 29. When you start in verse 27, zaczynając od 27 wiersza, he puts rules on the speaking of tongues in the church. Apostoł Paweł y, podaje zasady które muszą obowiązywać w y, mówieniu językami w zgromadzeniu. And he says if you're going to practice tongues in the church. Paweł mówi, że jeśli macie mówić językami w zgromadzeniu, only two or three at the very most should express their tongue during a church service. Y, tylko dwie albo trzy osoby maksymalnie mogą mówić językami w trakcie nabożeństwa. And he says in verse 28 Natomiast w wierszu 28 mówi Each one of those tongue speakers needs to be interpreted. że jeśli ktoś mówi językami, to każdy taki publiczna wypowiedź w językach musi być przetłumaczona, żeby inni rozumieli. And if there's no interpreter, then the, the tongue speaker needs to control his tongue and not speak. Jeśli zaś nie ma osoby, która miałaby dar wykładania języków, Ci, którzy mają dar mówienia językami, mają milczeć, nie mają głośno mówić w trakcie nabożeństwa. But he doesn't go on, I mean he doesn't stop at that point in correcting a problem within the church. Ale Paweł nie zatrzymuje się na tym, korygując ten błąd y, w korynckim kościele. Because he says in verse 29, ponieważ w 29 wierszu jeszcze mówi, he also says let two or three prophets speak and let the others pass judgment mówi, że również prorocy, kiedy przemawiają, to też dwóch albo najwyżej trzech, a inni mają to rozsądzać. Now, prophet in the early church y, prorok we wczesnym kościele was a preacher. to był kaznodzieja. So he's saying in essence only allow two, maybe three preachers to preach in your church service at one time. Innymi słowy, Paweł mówi, y, pozwól, żeby dwóch, maksymalnie trzech kaznodziejów przemawiało podczas zgromadzenia zboru. All right, so we've got two problems that Paul is trying to correct. A więc mamy tutaj dwa problemy, którymi Paweł się zajmuje. Tongues was being expressed whenever it wanted to within a church service without any orderliness. Widać było, że tam Koryntianie zaczynali mówić językami, kiedy im się podobało i nie było w tym żadnego porządku. And men were standing up and beginning to proclaim or preach at any time they wanted to. I również e, różne osoby wstawały i zaczynały głosić, zaczynały prorokować, przemawiać w imieniu Boga, kiedy im się podobało, kto kiedy chciał. And the indication is that these individuals were speaking over each other. I wygląda na to, że oni niemal siebie wzajemnie przekrzykiwali. How do we know that? Skąd to wiemy? Because of verse 33. Czytajmy wiersz 31. It says, For God is not a God of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. That's not 31? 33. Wiersz 33. Gdyż Bóg nie jest Bogiem zamieszania, lecz Bogiem pokoju. In other words, God is not a God of confusion. Innymi słowy, Bóg nie lubi zamieszania. You don't do whatever you want when you want to do it, even if somebody else is doing the very same thing. Nie robisz tego, na co masz ochotę, kiedy masz ochotę, kiedy ktoś inny coś w danym momencie robi. You wait your turn and you uh, do things in an orderly manner. Czekasz na swoją kolej aby to, co będziesz robił, e, budowało porządek. So we have this idea of shalom from the Hebrew. A więc mamy tutaj właśnie tą ideę pokoju, shalom z języka hebrajskiego. Which is giving the concept of the absence of hostility. Która, jak powiedzieliśmy, jest e, brakiem wrogości. And then we have this Greek understanding of the word for peace. I tutaj mamy to greckie zrozumienie pokoju, which includes the absence of chaos. która mówi o braku chaosu. And so we get this picture of God as one who likes to restore broken relationships into harmony. A więc mamy tutaj obraz Boga, który odnawia relacje i buduje harmonię między ludźmi who operates outside of chaos. There is no chaos in who he is or what he does. I Boga, który działa poza chaosem. W Bogu nie ma zamieszania, nie ma nieporządku, ale on działa w harmonii. And it's interesting that the Greek word that we translate as chaos I to greckie słowo, które my tłumaczymy jako chaos carries the idea of something that is confused or disorderly. Niesie w sobie to znaczenie zamieszania, nieporządku. What Paul is describing in 1 Corinthians 14. To co Paweł tutaj opisuje w 14 rozdziale listu do Koryntian is ecclesiastical peace. To właśnie pokój w zgromadzeniu kościoła. Romans 5 we saw theological peace. W liście do Rzymian w 5 rozdziale widzieliśmy tą teologiczną kwestię pokoju. That described the relationship between God with his creation, his redeemed creation, gdzie widzimy tą odnowioną relację między Bogiem a jego odkupionym stworzeniem. And now we look in 1 Corinthians 14 a tutaj w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale Widzimy opis y, pokoju w zgromadzeniu kościoła. Gdzie jest porządek, y, gdy bracia i siostry się razem gromadzą. Uh, let's move on and let's look at some situations that help us to understand or grasp God's peace. Spójrzmy na sytuację które pomagają nam lepiej zrozumieć Boży pokój. And let's first look at it from a negative perspective. I zaczniemy od tej negatywnej strony. Okay? And we're going to be looking at passages that describe peace as uh, being absent within those who are considered wicked by God. Spojrzymy na przykłady, które odnoszą się do ludzi bezbożnych, którzy nie znają pokoju z Bogiem. So if we go to Isaiah chapter 48, Otwórzmy najpierw Księgę Izajasza, 48 rozdział. And we read through all the verses from 20 through 22. Przeczytajmy wiersze od 20 do 22. We're going to find that Yahweh promises to purify uh, his people before the millennium. Widzimy tutaj obietnicę Jahwe, który zamierza oczyścić swój lud przed nadchodzącym tysiącleciem, tysiącletnim królestwem. But he's describing a chaotic situation before the millennial kingdom. Ale opisuje zamęt, e, jaki ma miejsce przed nastaniem tego tysiącletniego królestwa. In that God is going to provide order before the millennium. I mówi, że Bóg zaprowadzi porządek przed nastaniem tysiącletniego królestwa. In other words, there's chaos going on. Innymi słowy, mamy sytuację pełną chaosu i zamieszania. And the people are involved in this chaotic situation because they're wicked and they're not wanting to follow God. A ludzie, którzy są częścią tego zamętu, y, są takimi i robią to, co robią, ponieważ są źli i nie znają Boga i nie podążają za Bogiem. So in verse 22, a więc w wierszu 22 we see the consequence of those who want to go their own way and ignore God. Widzimy jaka jest konsekwencja człowieka, jakie są jakie konsekwencje spotykają człowieka, który chce iść swoją własną drogą. And the statement is there is no peace for the wicked says Yahweh. Czytamy tutaj że nie ma pokoju dla bezbożnych, mówi Jahwe. Not only will they be where there be great chaos at the end of the age, nie tylko będzie wielki chaos pod koniec wieku, but it's going to result in and uh, a lack of peace throughout all eternity. Ale ten, ten chaos i zamęt będzie towarzyszył wielu ludziom przez całą wieczność. Uh, if we go to Isaiah 57. Spójrzmy do 57 rozdziału Księgi Izajasza. And again the context is verse 14 all the way to verse 21. I cały kontekst znajdziemy w wierszach od 14 do 21. And again there's chaos between unredeemed man and a holy God that's being described. Widzimy tutaj zamęt i brak bliskości między bezbożnymi a świętym, sprawiedliwym Bogiem. But the outcome is the very same as in chapter 48. Ale rezultat jest taki sam jak w 48 rozdziale. In verse 21 it says there is no peace says my God for the wicked. Wiersz 21 mówi, że nie ma pokoju dla bezbożnych, mówi Bóg. I am even amazed looking at the world today. Nawet patrząc na współczesny, obecny nam świat, y, jestem zdumiony. To see how little peace there is among those who are wicked. Y, widząc, jak niewiele pokoju jest między bezbożnymi. In my own country. Chociażby nawet w moim własnym kraju. The issue of abortion is tearing our country apart right now. Obecnie nasz kraj jest rozdarty przez kontrowersje związane z aborcją. Uh, we have a Supreme Court decision that is going to be handed out in the next several weeks. W najbliższych tygodniach Sąd Najwyższy ma wydać ostateczną decyzję. And the expectation is that the ruling back in the 1970s that permitted abortion to be legalized will be overturned. I ogólne oczekiwanie społeczne jest takie, że sąd zakwestionuje i odrzuci ten wyrok, który zapadł w latach 70., który pozwolił na legalną aborcję w Stanach Zjednoczonych. And somebody who is upset with that decision i jeśli ktoś e, nie jest zadowolony z takiej decyzji sądu, uh, has decided to release the decision before the court announces it. Postanowił już e, jakby ogłosić tą decyzję sądu, zanim ona jeszcze zostanie w sądzie ustanowiona. And uh, they've done this to create disorder in our country. I robią to po to, żeby doprowadzić do zamętu w kraju. And it's working. I to działa. Because now those who want abortion, ponieważ teraz ci, którzy chcą legalizacji aborcji, are starting uh, to gather around the homes of the Supreme Court justices whom they think are going to vote to overturn the abortion ruling. Ci ludzie gromadzą się wokół domów tych najwyższych sędziów, którzy przy, przychylają się do tej decyzji y, odrzucenia aborcji. And are threatening their lives so that these men can't go home. I zagrażają życiu tych ludzi, tak że oni nie mogą się czuć bezpiecznie w własnych domach. Those who are pro-abortion. Ci, którzy są za aborcją. Are, have no peace when they think that what they Uh, idolize is going to be overruled. Nie mają pokoju w obawie, że to, co oni do tej pory czcili jako swojego bożka, zostanie obalone. Those not following Yahweh experience and try to foment both conflict and chaos, but they don't experience peace. Ci, którzy nie podążają za Jahwe, doświadczają konfliktów, doświadczają chaosu, ale nie znają pokoju. But let's look at uh, peace from a positive side in scripture. To jest ta negatywna strona, a teraz spróbujmy spojrzeć na pozytywne, e, pozytywny aspekt e, pokoju Bożego. We want to look at that as um, part of the work of the Holy Spirit in the life of a believer. Pokój jest dziełem Ducha Świętego w życiu wierzących. And we want to do that by looking at Galatians chapter 5. I spójrzmy najpierw do listu do Galacjan, piątego rozdziału. And it, you'll know Galatians chapter 5 is the chapter that talks about the fruit of the Spirit. Wiecie, że w tym rozdziale apostoł Paweł mówi o owocu Ducha Świętego. And you'll know that the fruit of peace is third in the list of nine of the fruits. I e, pokój znajduje się na trzecim miejscu w tym wykazie owocu Ducha Świętego. Now the fact that peace is a fruit of the Spirit sam fakt, że pokój jest owocem Ducha Świętego, uh, tells us a lot about peace. Mówi nam wiele na temat pokoju. Because if it's a fruit of the Spirit, ponieważ jeśli jest to owoc Ducha Świętego, then it has to originate from God. It has to start with him. Musi mieć swoje źródło w samym Bogu. Tam się zaczyna pokój. And so if we want to have peace with God through the cross, jeśli więc chcemy mieć pokój z Bogiem przez dzieło krzyża, He has to start that process by opening our eyes and giving us the faith to believe. Bóg musi rozpocząć ten proces, otwierając nasze duchowe oczy i uzdalniając nas do wiary. If we want to live in peace with other Christians, jeśli chcemy żyć w pokoju z innymi chrześcijanami, we have to rely on the peace that God gives and initiates rather than a peace that is that we think might be within us. Musimy polegać na pokoju, którego inicjatorem jest Bóg, a nie myśleć, że my sami jesteśmy w stanie stworzyć między sobą pokój. Or in other words, we don't have the kind of peace that it takes to preserve peace within the body of Christ. Innymi słowy, sami z siebie nie jesteśmy w stanie wyprodukować pokoju, który będzie udziałem całego ciała Chrystusa, ciała, całego ciała Chrystusa. We are dependent upon God to work his peace in us and then work his peace through us with other believers. Raczej musimy polegać na Bogu, że on wykształtuje pokój w nas samych i dzięki temu pokój z innymi wierzącymi. And so peace in the context of Galatians 5. A więc pokój w kontekście listu do Galacjan 5 rozdziału is an expression in the life of a believer that God is at work in them jest wyrazem działania Boga w życiu wierzącego człowieka. Not only for salvation, nie tylko w dziele zbawienia, but for getting along with other believers. ale także we wzajemnych relacjach z innymi wierzącymi. But in Ephesians 2:14 Natomiast w liście do Efezjan w drugim rozdziale i czternastym wierszu there's another understanding of peace that Paul wants us to understand mamy inny aspekt pokoju, który apostoł Paweł chce, żebyśmy rozumieli. The verse says, for he himself, that is, God himself is our peace, who made both groups into one and broke down the barrier of the dividing wall. Czytamy, że on, czyli Bóg, jest naszym pokojem, tym, który z dwojga uczynił jedno. What is Paul talking about? O czym Paweł mówi? In the context, he's talking about the unity of the church. W kontekście mówi o jedności Kościoła. A church that is made up of not only Jews who were the first to believe the gospel, Kościoła, który nie jest tylko złożony z Żydów, którzy pierwsi przyjęli Ewangelię, but also non-Jews who were included in the work of the gospel. Ale także nie Żydów, którzy zostali włączeni do Kościoła przez Ewangelię. And this verse is primarily directed at Jewish believers. I ten wiersz jest głównie skierowany do żydowskich wierzących. Because Jews were discriminatory against non-Jews. Ponieważ Żydzi mieli taką postawę dyskryminacji wobec tych, którzy nie byli Żydami. And at first they only wanted other Jews to hear the gospel to enjoy the benefits of the kingdom. I na początku oni y, tylko Żydom głosili Ewangelię, ponieważ uważali, że oni powinni być częścią Bożego Królestwa. You'll remember the struggle that Peter had with sharing the gospel with a Roman centurion Cornelius. Pamiętacie, jak Piotr zmagał się, żeby głosić Ewangelię y, rzymskiemu setnikowi Korneliuszowi. we find in Acts 10, Widzimy w dziejach apostolskich w dziesiątym rozdziale that God had to give a special communication three times to Peter before he overcame his prejudice. Że Bóg musiał trzykrotnie przemówić e, do Piotra, aby ten w końcu poszedł i zaniósł Ewangelię do pogan. And then he obeyed God and took the gospel to Cornelius and welcomed him into the universal church of Jesus Christ. I dopiero wtedy Piotr udał się do Korneliusza i e, otworzył przed nim niejako i zaprosił go do tego ciała Chrystusa, do Kościoła. And then when he went back to report to the church in Acts 10, ale gdy poszedł później do zboru y, żydowskiego i opowiedział o tym, co się stało, he had to preach in order to overcome the prejudice of the other Jewish believers in the church at that time. To widzimy, że spotkał się z takim Y, negatywnym nastawieniem innych żydowskich wierzących i musiał im tłumaczyć i tłumaczyć się, dlaczego w ogóle poszedł do domu Korneliusza. And so when Paul says in verse 14 of chapter 2 of Ephesians, Dlatego y, Paweł tutaj w 14 wierszu drugiego rozdziału listu do Efezjan that God, especially Jesus, is our peace, y, mówiąc o tym, że Bóg, a szczególnie Bóg w Jezusie jest naszym pokojem. He's saying that there is no animus between the Jew and the non-Jew. To mówi, że już nie ma wrogości między Żydami i nieżydami. And the prejudice that you have needs to end. I wszelkie uprzedzenia, które miały miejsce, winny się skończyć. Because the promise of Abraham in Genesis chapter 12 ponieważ obietnica, która została dana Abrahamowi pierwszej księdze Mojżeszowej w 12 rozdziale of bringing the world together um, to the glory of God, aby świat cały połączyć w jedno dla Bożej chwały, is fulfilled in the work of Jesus Christ. Ta obietnica zostaje wypełniona w dziele Jezusa Chrystusa. And so when we look at Galatians and Ephesians, gdy porównujemy te fragmenty z listu do Galacjan i Efezjan, Peace demonstrates that one is keeping in step with the Holy Spirit. Widzimy, że pokój świadczy o tym, że człowiek dotrzymuje kroku Duchowi Świętemu. You're no longer at odds with God for salvation. Nie jesteśmy w konflikcie z Bogiem w dziele naszego zbawienia. You're fighting less and less to control your life, your sinful life and releasing it to the control of God, już nie kontrolujemy naszego własnego życia, szczególnie nie pozwalamy sobie na grzech w naszym życiu, ale poddajemy nasze życie kontroli Ducha Świętego. And you are living in harmony with those within the church. I żyjemy w harmonii z innymi, którzy są częścią Bożego Kościoła. And I might add, you're also striving to live in harmony with those outside the church. I dodam, że jeszcze też podejmujemy wysiłki, aby żyć w harmonii z ludźmi poza kościołem. They may not like you for your righteousness or your gospel. Mogą nas nie lubić z powodu naszej sprawiedliwości czy naszej Ewangelii. But you're not going to keep that from loving them for the sake of the gospel. Ale to nie zatrzymuje nas przed miłością do nich ze względu na Ewangelię. Interestingly enough, if you go to Philippians chapter 4, y, ciekawe jest to, że jeśli zajrzymy do listu do Filipian, e, czwartego rozdziału, Paul reminds us that keeping in step with the Holy Spirit results in peace. Paweł mówi nam tutaj w czwartym rozdziale, że dotrzymywanie kroku Duchowi Świętemu też prowadzi nas do pokoju. He says, The things that you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace shall be with you. Paweł mówi tutaj, czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. You've you're already operating in step with the Spirit for your salvation, why would you fight him for your sanctification? Skoro już poddaliście się dziełu ducha w waszym życiu, w, w odrodzeniu i zbawieniu, dlaczego mielibyście teraz walczyć i nie poddawać się Duchowi Świętemu w dziele waszego uświęcenia? And Paul keeps this thought alive in Romans chapter 8. Paweł też podtrzymuje tą myśl w liście do Rzymian w ósmym rozdziale. In chapter 8 we're talking about someone who already has affirmed their faith in the gospel. I tutaj jest mowa o tych, którzy już potwierdzili swoją wiarę, przyjmując Ewangelię. And in chapter 7 he's described the struggle that exists between the Christian in the new life trying to operate in the Spirit. I w siódmym rozdziale apostoł Paweł opisuje ten konflikt, jaki ma miejsce w życiu chrześcijanina, który otrzymał nowe życie i chce żyć według ducha, who has yet to control the flesh. ale ma nadal problem z kontrolowaniem swojego ciała. And he, he indicates in the er, opening verses of chapter 8. I o tym e, też e, na to wskazuje, wskazują pierwsze wiersze ósmego rozdziału. That this is an intellectual struggle. Że jest tutaj mowa o pewnej intelektualnej walce. Because he says, for the mind set on the flesh is death, but the mind set on the spirit is life and peace. Gdyż y, mówi, this is verse Six. szósty wiersz. Gdyż mówi, gdyż zamysł czy Y, myśli, ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. And I can't help but think that Paul, when he's thinking about the mindset on the spirit, i kiedy Paweł mówi o skierowaniu naszego umysłu na życie według ducha, uh, had an even more practical concept in mind that's found in Colossians 3, 1 and 2. Y, ma na myśli bardzo praktyczne y, zrozumienie, które jest opisane w liście do Kolosan w trzecim rozdziale. Because he says, if then you have been raised up with Christ, keep seeking the things above where Christ is seated at the right hand of God, and set your mind on things above and not the things on the earth. Mówi tutaj, skoro zatem wraz z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Boga, myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. And again, uh, this is one of those verses that I recommend that you uh, memorize and hold on to and contemplate. To są wiersze, które gorąco zachęcam Was do zapamiętania i rozważania, rozmyślania nad nimi. So how can we cultivate the work of the Holy Spirit and uh, uh, maintain the peace that He's given to us through faith in Christ. W jaki sposób więc e, mamy brać udział w tym działaniu Ducha Świętego? W jaki sposób kultywować to działanie Ducha Świętego w naszym życiu? And I've got three aids to help you in this way. I mam tutaj takie trzy wskazówki, które nam w tym pomogą. First is found in Psalm 119, 165. Pierwsza z tych wskazówek znajduje się w psalmie 119. It says, those who love your law have great peace and nothing causes them to stumble. I to jest wiersz 165. yeah. Głęboki pokój czeka tych, którzy kochają Twoje prawo. Notice the relationship between loving the word of God and enjoying the peace of God. Zauważmy tutaj relację między umiłowaniem Bożego prawa i głębokim pokojem, który jest tego rezultatem. Furthermore, it's seen in Proverbs 3, verse 17. Ponadto widać to w Księdze Przypowieści, w trzecim rozdziale i 17 wiersz. It says her ways are pleasant ways and all her paths lead to peace. Czytamy tutaj jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki pokojem. What are her ways referring to? Do czego odnoszą się jej drogi? Well, when we start in chapter 3 verse 1, jeśli spojrzymy na pierwszy wiersz tego trzeciego rozdziału, we're talking about wisdom. To widzimy, że mowa tutaj jest o mądrości. And so you could substitute the word wisdom for her ways. A więc możemy tutaj wstawić zamiast jej drogi, drogi mądrości. And then you have to ask the question, well, what is wisdom? I możemy wtedy zadać sobie pytanie, y, czym jest mądrość? And we see a contrast established in the book of Proverbs. W księdze przypowieści widzimy ten kontrast between knowledge and wisdom. pomiędzy wiedzą a mądrością. When we look at the definition of knowledge, kiedy spojrzymy na definicję wiedzy, we see that it means gathering and accumulating facts and information. To widzimy, że Wiedza oznacza gromadzenie faktów i informacji. But wisdom, ale mądrość is the application of the knowledge that you've accumulated. Jest e, praktycznym zastosowaniem wiedzy, którą zdobyliśmy. So we use that word wise or wisdom incorrectly in our society. Bardzo często błędnie używamy tego słowa mądrość. We use it to describe somebody who has a lot of information. Mówimy, że ludzie są mądrzy, dlatego że zdobyli czy posiadają wiele informacji. A PhD in anything. Jeśli ktoś jest doktorem jakiejś dziedziny naukowej, can tell you a lot of information about the subject that he studied. I może nam wiele powiedzieć na jakiś temat, który studiował. But it doesn't mean that he's wise. Ale to wcale nie oznacza, że jest mądry. Because he may not know how to use that in a useful way ponieważ może nie potrafić użyć tej wiedzy w y, użyteczny sposób. In the same way, there are a lot of people within the church Podobnie wielu ludzi w Kościele who have a lot of knowledge about the Bible. którzy posiadają wielką wiedzę y, biblijną. But if they're not applying it in their life, ale jeśli ta wiedza nie znajduje praktycznego zastosowania w ich życiu, they can talk a good talk mogą dobrze mówić, But their life is chaos. ale ich życie jest wyrazem jakiegoś zamętu i chaosu. And they lack the peace that comes from applying the knowledge that they've learned. I ich życie jest dalekie od pokoju, który wynika właśnie z wprowadzania tej wiedzy w życie. And one final verse in uh, Isaiah chapter 26. I i jeszcze jeden wiersz z księgi Izajasza, 26 rozdziału. If we look at verse 3. Wiersz trzeci. This is one I memorized when I was a young believer. To jest wiersz, który nauczyłem się na pamięć jako młody wierzący. And I forgot it for a number of years and then came back to it and it's been a source of comfort again. Ale później go zapomniałem i po latach wróciłem do niego i stał się dla mnie wielkim źródłem pociechy. says the steadfast of mind you will keep in perfect peace because he trusts in you. E, tutaj mamy taki, takie stwierdzenie, które mówi, że jeżeli ktoś e, mm, myśli o Bogu, jeżeli jest taki wpatrzony w Boga, to ten człowiek doświadcza pokoju dzięki zaufaniu Bogu. So if you are applying God's word in your life, jeśli więc wprowadzamy w życie Boże słowo, then you know how to trust him in difficult circumstances. Wtedy wiemy jak ufać Bogu w trudnych okolicznościach. And that confidence in God acting appropriately in his timing i wtedy uczymy się, w jaki sposób działać właściwie w odpowiednim czasie. keep you in peace. I dzięki temu zyskujemy pokój. In the picture in Isaiah 26. Tutaj mamy taki obraz e, w 26 rozdziale Izajasza. Is that an enemy is building uh, uh, a war machine outside your city and is getting ready to attack. Mamy tutaj obraz wroga, który przygotowuje się do oblężenia naszego miasta, w którym my się znajdujemy. And as you watch this, you would naturally be agitated and concerned and afraid. I przyglądając się temu, w naturalny sposób doświadczamy niepokoju, doświadczamy niepewności, co to będzie. But the one who has peace, ale ten, który ma pokój, is the one who can remember God's promises and put his confidence in the promise of God. To ten, który zna Boże obietnice i pokłada ufność w Bożych obietnicach. I think uh, this is illustrated in, in Hezekiah's life. To też jest zilustrowane w życiu Hiskiasza. The Assyrian army gathered outside the walls of Jerusalem. Y, armia asyryjska zgromadziła się wokół murów Jeruzalemu. And you remember there was a conversation that took place between the Assyrian army leader and all of the people who were on the wall listening to this Assyrian army leader. I pamiętacie, tam toczyła się taka rozmowa między przywódcą e, wojsk asyryjskich a ludem zgromadzonym na murach Jerozolimy. And the Assyrian leader said, Hey, people of Israel, especially you, Hezekiah, don't trust in your God. I ten dowódca wojsk asyryjskich mówi, wy, ludzie, ludu Izraela, a szczególnie ty, Hiskiaszu, I'm going to conquer you and there's nothing you can do about it. Nie pokładaj ufności w Bogu Izraela, bo pokonam ciebie i cały twój lud. And when your city is surrounded by 185,000 men, a jeśli wasze miasto jest otoczone przez 185 tysięcy e, żołnierzy, if you had confidence in yourself, you would look out and go, yeah, he's right. We're all die. I jeśli pokładasz ufność w sobie i własnych siłach, no to możesz powiedzieć, <laughs> wszyscy zginiemy. But Hezekiah prayed a prayer and went to bed. Ale Hiskiasz pomodlił się i poszedł spać. And what, when he woke up the next morning, a gdy obudził się następnego ranka, what did he find? Co zobaczył? 185,000 corpses. 185 tysięcy trupów. Because God sent a, an angel gdyż Bóg w nocy posłał anioła śmierci. And with one swing of his sword 185,000 men died. I jednym cięciem anielskiego miecza 185 tysięcy ludzi zginęło. Do you think Hezekiah's faith was strengthened a little bit that day? Czy myślicie, że wiara Hiskiasza nieco została wzmocniona tego dnia? You know, uh, as we close out this discussion on the peace of God. Kończąc nasze rozważanie Bożego pokoju, all we have to do is go toward the end of Isaiah in chapter 54. Y, musimy udać się do ostatnich rozdziałów księgi Izajasza. Without, Najpierw 54 rozdział. Without reading the verses for you right now, you can look at them as I'm talking. Możecie patrzeć na te wiersze, gdy ja będę mówił do was od 9 do 10. Peace is the uh, key feature of the millennial kingdom widzimy, że pokój jest kluczową cechą okresu tysiącletniego królestwa. And when you think about the events that happened just before the millennium, i jeśli myślimy o wydarzeniach poprzedzających nastanie tysiącletniego królestwa, the events of Revelation 6 through 19, Wydarzenia opisane w Księdze Objawienia w rozdziałach od 6 do 19 the expression of the wrath of God. gdzie mamy wyraz Bożego gniewu. Seven years of chaos with torment. Siedem lat chaosu i cierpienia. When that millennial kingdom comes, kiedy przychodzi to tysiącletnie królestwo, it's not only going to be peace with God, ono nie tylko mówi o pokoju z Bogiem, but peace with man. ale również o pokoju między ludźmi. we see the same kind of thought in Isaiah 55:12. I tę samą myśl znajdujemy w księdze Izajasza w 55 rozdziale i 12 wierszu. But this time the peace is going to be cause for expressing joy in the work of God. Ale w tym wypadku ten pokój jest źródłem radości w odnowieniu relacji z Bogiem. Peace is should be a present uh, experience in the life of every believer. Pokój powinien być również doświadczeniem teraźniejszym w życiu każdego wierzącego człowieka. Uh, and, and I just can't help going back to the story that I gave to you at the very beginning of my granddaughter. I y wrócę do tej historii, którą podałem na początku o mojej wnuczce. Where she's not having peace. Ona jeszcze nie ma pokoju. Because she recognizes that she doesn't have a relationship with God yet. Ponieważ uświadamia sobie, że jeszcze nie ma bliskiej relacji z Bogiem. But she wants that peace. Ale chce tego pokoju. She wants that peace that comes from a relationship with God. Chce tego pokoju, który płynie z relacji z Bogiem. That peace that we can experience presently through the gospel. To jest pokój, którego my możemy obecnie doświadczać dzięki wierze w Ewangelię. It's a confidence that we look forward to when we see Jesus and experience the ultimate transformation. Jest to e, też nasze oczekiwanie całej pełni tego pokoju, gdy zobaczymy Jezusa i doświadczymy całkowitej, doskonałej już przemiany. I've given uh, and you'll see on the uh, the screen a bunch of verses. Mamy tutaj całą listę wierszy, które widzicie na ekranie. And I, if you notice there's one word that keeps popping up in all of these references. I y, jeśli przeczytacie te referencje, to zobaczycie jedno słowo, które wciąż i wciąż się powtarza. And that's the word benedictional. I to słowo błogosławieństwo. It's interesting to see how often Paul closes his epistles with the idea of may the peace of God be with you. To jest ciekawe, jak apostoł Paweł kończy swoje listy. Bardzo często e, pojawia się tam taki zwrot pokój Boży niech będzie z wami. He's not saying you're not Christians and you need to believe the gospel so that you can have peace. I Paweł nie mówi tego w takim sensie, że jesteście niewierzący i musicie uwierzyć Ewangelii, aby uzyskać pokój. He's saying you are Christians. On mówi jesteście chrześcijanami. May you appreciate more the peace that comes through the gospel. Obyście doświadczali i doceniali pokój który przychodzi do was dzięki Ewangelii. Peace is something that God wants us to enjoy. Pokój jest czymś, co Bóg chce, żebyśmy się tym cieszyli. But it's only something that we can enjoy as we fully embrace the gospel of peace. Ale możemy tego pokoju doświadczać w pełni tylko wtedy, kiedy całkowicie przyjmiemy tą Ewangelię pokoju. I, I want to, I'm sorry, I said this before and I'm repeating myself. I said one final verse and then I've given you a, a few more. Wiem, że już y, powtarzam się i mówiłem, że to już ostatni wiersz i jeszcze kilka podaję. But really, I think this is the last Ale verse. myślę, że ten już naprawdę jest ostatni. And it's in Acts 9:31. Jest to wiersz z Dziejów Apostolskich, dziewiąty rozdział i wiersz 31. Now you have to remember what happened in Acts chapter 8. Czy pamiętacie, co wydarzyło się e, w dziejach apostolskich w ósmym rozdziale? In Acts chapter 8 you had Stephen martyred. Czytamy tutaj o e, ukamienowaniu Szczepana. And persecution breaks out in the church. I e, rozpoczyna się prześladowanie Kościoła. And then Saul is uh, going to be converted in chapter 9. A w dziewiątym rozdziale czytamy o nawróceniu Szaula. Now he had started his persecution in Jerusalem and he was taking it in Acts chapter, chapter 9 up to Damascus and then he was going to return and continue to do the same thing in Jerusalem. Apostoł Paweł, e, wtedy jeszcze e, Saul czy Szaul, e, prześladował chrześcijan w Jerozolimie i postanowił udać się do Damaszku aby tam kontynuować prześladowania, skąd planował znowu wrócić do Jerozolimy. But in verses 10 through 19, ale w wierszach od 10 do 11 Paul experiences a conversion. Y, Paweł czy Saul doświadcza nawrócenia. And he comes back to Jerusalem after a while. I po jakimś czasie powraca do Jerozolimy. And The disciples know who he is and they're afraid of him. Ale uczniowie, pamiętając kim był i myśląc, że nadal nim jest, boją się go. And they came to understand that he had become a follower of Christ. Ale dowiadują się, że on stał się naśladowcą Chrystusa. Uh, he came into Jerusalem for a brief period of time. Pojechał do Jerozolimy na krótki okres czasu and he's proclaiming the gospel and he's irritating all of his old friends who enjoyed his work as a persecutor of the church. Głosi Ewangelię i irytuje swoich starych przyjaciół, ponieważ e, wcześniej prześladował Kościół. And so they wanted to kill Paul. Więc oni postanawiają zabić Pawła. But the church in verse 30 gets him out of town and sends him to Caesarea ale kiedy bracia o tym się dowiadują, e, postanawiają odprawić go do Cezarei. And then he is sent on to his home in Tarsus, which is in modern day Turkey. A następnie udaje się do Tarsu, do jego rodzinnego miasta, miasta, które obecnie znajduje się w Turcji. So Paul, who was a troublemaker to the Christians, a więc Paweł, który wcześniej prześladował chrześcijan, comes to Christ and becomes a troublemaker to the Jews. Przychodzi do wiary w Chrystusa i zaczyna sprawiać kłopoty Żydom. Either way, he was a problem in Jerusalem. W taki czy w inny sposób e, stwarzał problemy w Jerozolimie. And once he's out of town, i gdy znajduje się poza miastem, look what it says in verse 31. Zobaczcie, co tutaj jest napisane w wierszu 31. So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria enjoyed peace. Czytamy, że Kościół w całej Judei, Galilei, Samarii miał pokój. Being built up and going on in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit. Budowali się i kroczyli w bojaźni pańskiej a dzięki zachęcie Ducha Świętego Kościół się pomnażał. So this leads us to the definition of peace. To więc y, prowadzi nas do definicji pokoju. When we describe God as a God of peace, gdy opisujemy Boga jako Boga pokoju, we say that God is well ordered and under control in the midst of turmoil. Mówimy, że Bóg y, funkcjonuje zawsze w porządku i panuje nad sytuacją w pośród zamieszania. A turmoil that's created by chaos and confusion that is occurring in his creation. Zamieszania, które powstało w wyniku chaosu i zamętu, kiedy jego stworzenie zbuntowało się przeciwko Bogu. In other words, God's universe is in chaos right now. Innymi słowy, Boży wszechświat znajduje się obecnie w stanie zamętu. And we're part of that chaos. We're living in chaos. We're living in this world. I my jesteśmy częścią tego chaosu, ponieważ żyjemy w tym świecie. But God remains out of chaos. He's well ordered and he's under control in the midst of the chaos of his creation. Natomiast Bóg jest poza tym chaosem. W nim nie ma zamętu, nie ma zamieszania. On w uporządkowany sposób funkcjonuje i zarządza wszechświatem. Managing 8 billion people on the earth at this time. Obecnie zarządza 8 miliardami ludzi, którzy znajdują się na tej ziemi. Fighting each other and fighting him. Ludźmi, którzy walczą ze sobą i walczą z Bogiem. But notice in the definition. Ale zauważcie, y, że w tej definicji that peace operates in God że w pośród tego wszystkiego, tego całego chaosu, pokój istnieje w Bogu i Bóg funkcjonuje w pokoju. He's always under control in the midst of conflict and chaos. On jest y, on zawsze panuje nad sytuacją w pośród konfliktu i chaosu. <coughs> Have you ever seen uh, a man who can juggle plates on a stick? Czy oglądaliście kiedyś tych sztukmistrzy, którzy potrafią kręcić talerzami na kiju? Maybe you're too young. This is Może jesteście za młodzi. To, we saw when, when I was a little kid. to ja, jak byłem małym chłopcem, to takie sztuczki robili. <laughs> But there used to be a man who would, every once in a while, they'd put him on TV and he could get 12 plates going at one time. Ale jak ja byłem dzieckiem, to w telewizji pokazywali takich gości, którzy potrafili rozkręcić 12 talerzy na kijach. And you'd see him one from one side to the other side to try and keep the plate spinning so it wouldn't fall to the ground and break. I oni biegali od jednego kija do drugiego i trzęśli nimi, aby te talerze tam się utrzymywały i kręciły się i nie spadły. Sometimes I think that's our view of God trying to run his world. I myślę, że czasami wyobrażamy sobie, że Bóg w taki sposób zarządza tym światem. See, when man spins the plate, that's a, a picture of chaos. Kiedy człowiek kręci talerzem, to jest obraz chaosu. But when God controls the chaos, he's not running from one issue to another issue. He's got them all under control at the same time. Ale kiedy Bóg zarządza światem, to on nie biega od jednego talerza do drugiego. On ma wszystkie talerze pod kontrolą cały czas. And then just one final thought jeszcze ostatnia myśl. There's no conflict in the Trinity. W trójjedynym Bogu nie ma konfliktu. If God is a God of peace, jeśli Bóg jest Bogiem pokoju, and you have three personalities in the Godhead, a w Bogu są trzy osoby. Our human experience would say there's got to be some conflict. E, w naszym ludzkim doświadczeniu trzech ludzi mm, pojawiają się problemy. When I got married, jak się, e, jak pobrałem się z moją żoną, it wasn't long before we had conflict. Nie trwało długo, zanim nie pojawiły się między nami konflikty. And then we started having children. A jak się zaczęły rodzić dzieci, and there was more conflict. To było więcej e, konfliktów. And the more children we had, the more conflicts we saw. Im więcej dzieci mieliśmy, tym więcej konfliktów. Musieliśmy, z większym konfliktem musieliśmy się zmagać. And now we've married off our children. Teraz już nasze dzieci się pożeniły. And we don't have any conflict anymore. I już nie mamy <laughs> żadnych konfliktów. I kid, we still have conflict. Ej, żartuję, nadal zdarzają się. But you know, when you look at the Trinity, you would think there's got to be some conflict in there. I niektórzy myśląc o trójjedynym Bogu, myślą tam też pewnie między nimi dochodzi do jakichś sporów. No, there's never been conflict within the Trinity. Nie. Między nimi nigdy nie było żadnego konfliktu. There's no chaos in the Trinity. Nie ma chaosu w trójjedynym Bogu. He, they are steady when everything around them is in turmoil. Chociaż wszystko wokół jest pełne zamętu, Bóg pozostaje niezmienny i niezachwiany w swoim, w swoim działaniu, w swojej istocie. I want to be in relationship with that kind of person, uh, kind of being that is under control. I ja chcę mieć bliską relację z takim e, właśnie Bogiem, który wszystko ma pod kontrolą. And when we look at this definition of peace, gdy więc y, patrzymy na tą definicję pokoju and we understand that there is no conflict in Trinity, i rozumiemy, że w trójjedynym Bogu nie ma konfliktu, then this understanding should control our behavior not only in the church, to to zrozumienie powinno kontrolować nasze postępowanie nie tylko w Kościele, but in our homes, ale także w naszych domach, and in our relationships with even unbelievers. I nawet e, w naszych relacjach z ludźmi niewierzącymi. During the present world situation. Szczególnie w obecnej światowej sytuacji. Let's pray. Pomódlmy się. Father, thank you for the peace that comes to us through the, believing the gospel of Jesus Christ. Ojcze, dziękujemy Ci za pokój, który staje się naszym udziałem gdy wierzymy Ewangelii o Jezusie Chrystusie. And as we contemplate your declaration of righteousness on us through faith alone. I gdy rozmyślamy o twojej deklaracji naszej sprawiedliwości przez naszą wiarę. May it bring peace within our soul and cause for rejoicing. Oby Twoja deklaracja naszej sprawiedliwości wnosiła pokój w nasze dusze. Father, as we look at the chaotic world around us, patrząc na chaos otaczającego nas świata, especially the events of war south of us, szczególnie myśląc o wojnie na wschód i na południe od nas, we do pray for peace. Modlimy się o pokój. But mostly we pray for peace between you and your unredeemed creation ale przede wszystkim wołamy o pokój między Tobą i Twoim nieodkupionym stworzeniem. May this be a time during chaos Oby ten czas chaosu that the gospel preached will have its greatest effect. Gdy Ewangelia jest głoszona, oby to było efektywne głoszenie. And we thank you for working your peace in us. Dziękujemy za Twój pokój w nas. And now help us to share your peace through the gospel with others. Pomóż nam dzielić się Twoim pokojem przez Ewangelię. For the glory of your Son and the gospel. Dla chwały Twojego Syna i Ewangelii. Amen. Amen.